I zato Aisha Ranala prenosi hadis koji je kod Tirmizija u kojem kaže onaj koji bude težio da zadovolji ljude, znači da ljudi budu sa njim zadovoljni, a da Allah se na njega rasrdi, znači kaže Allah će se rasrditi na njega i učinit će da se ljudi rasrdi na njega. Znači onaj koji bude težio da ljudi sa njim budu zadovoljni, a Allah sa njim nije zadovoljan, Allah će biti na njega odmah, znači on će biti na njega ljud, on će se na njega rasrtiti i učinit će da ljudi budu na njega rasrđeni. A onaj koji bude težio da Allah sa njim bude zadovoljan, čak i uprkos ljudi, e, ljudskoj srđbi, kaže Allah će biti sa njim zadovoljan i učinit će da ljudi budu sa njim zadovoljni. To je jedno veliko pravilo koje treba biti kod muslimana i taj sahadis treba naučiti na pamet i se treba prakticirati. Ne može se zadovoljstvo Allaha Đebe Đelalovu upridobiti osim na taj način Sa čime Allah zadovoljan, to treba se čini. A ljudi šta će red, to ne treba tebi ne brina. Jer Allah Žešanu je taj koji je i tebe stvorio i stvorio te ljude. I njihova srca je tvoje srce sve između prstiju milosti i ono kreće kako hoće.